Thank you. son zamandaki nimetini zikredin ki o zamanda siz birbirinizle düşman ediniz. allah Teala iman nuruyla kalplerinizi telif etti de akşamda birbirinizle düşman iken sabah vakti kardeş oldunuz. Şu anda bu nimetleri tezekkür edip bir daha tefrikaya düşmemeniz lazımdır. Diğer manaya göre. Ey Müslümanlar! Hep birlikte Allah'ın ipi diye vasıflandırılan Kur'an-ı Kerim'e, Resul-i Ekrem'e İslam dinine sımsıkı sarılır. Ahlakı peygamberiyle ahlaklanarak birbirinizle yetmücü olunuz. Birliğinizi bozacak, varlığınızı tarmar edecek ayrılıklar sebeplerine meydan vermeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinizin düşmanlarıydınız? O sizin kalbinizi birleştirdi ve Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. <clears throat> yani İslam nimetiyle bir müşerref olmadan evvel, evvelki hayatınızı düşünün. İslam'ın nuru doğar doğmaz bu düşmanlık yerine emsalsız bir kardeşlik sevgisi hakim olur. Herkes birbirini Allah için sever olup şefkat ve merhamet hissiyle yaşar oldular. İşte Bahri Celil'e tefsirinde beyan olduğu üzere Evs ve Hazret kabile ve baba evlatından oldukları halde. Uzun zaman sonra çoğaldıklarında aralarında boz adalet artıp böylece aralarında kanlı muharebeler olmuştur. Cenab-ı Hak Nur İslam ile aralarındaki boz adaleti muhabbete tebdil buyuruyor. Bu mağda daha pek müteahhit ayrı yerler vardır. sahibinden. İnnemel müminun ihvetun fasmıyor beyna haveykum vettekullah leallekum turhamun. Bazı şehir. Müminler hemen ancak kardeştirler. Artık iki kardeşinizin arasını bulun ve Allah'tan korkun ki rahmet ve mağfiretine mazhar olasınız demektir. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki umum insanlar fani hayatlarının sebebi olan bir babaya bağlı oldukları gibi müminler de ebedi saadet temin eden imanı mensupturlar. Ayet-i Celile'deki Allah'tan korkun ki esirgenesiniz emri yani ilahisi din kardeşliğinin şartına ve haklarına riayet hususunda Cenab-ı Allah'tan korkmayı tavsiye buyuruyor ki ancak bu sayede inayet ilahiye e- e- erilebilecek. Ve bu kardeşliğin hakiki takkuku neticesi olarak her mümin diğer mümin kardeşine Gönlünde şefkat ve merhamet hissetmeye başlar. Bilvesiyle hayatta mesut faceler görür. Ve böylece bir mümin herhangi bir din kardeşini hücretsiz halde maddi manevi zarar ve tehlikelerden kurtarmaya gayret etmiş olur. <clears throat> Eğer bir mümin diğer bir mümin kardeşini cehalet karanlığından kurtarmaya çalışıp bir ilhan nuruna kavuşturmaya çalışmazsa kendi üzerine düşen kardeşlik, şefkat ve merhamet duygusunu yapmamış sayılır. Halbuki Kur'an-ı Kerim ise Müslümanları ferdi kalmayıp daima içtimai olmalarını emretmektedir. Nitekim şu hadisi şerif bu manayı müeyyittir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. La yu'min ahadüküm hatta yuhibbe lahi ma yuhibbe Yani inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulüne muhalefet eden kimselerle dost olduğunu görmezsin. Velev ki onlar bunların babaları yahut oğulları, kardeşleri ve en yakın akrabalarından olsunlar. İşte bu ayet-i kerime dini bir rabıtanın feyrından mahrum olan akrabalıkları nasıl kökünden yıkmış oluyor, görülüyor. İslam'a göre. El afillâ ve yevmeydin ba'dun li ba'dın illen müttakin istikbal Kıyamet günü takva sahiplerinden başka bütün dostlar birbirine düşmandırlar. Büyüklerden bazıları şöyle buyurmuşlar. Hayırlı arkadaş insana öz nefsinden daha hayırlıdır. Hayırlı arkadaş insanın öz nefsinden daha hayırlıdır. Çünkü insanın nefsi daima kötülükle yani ittihalda iyi arkadaş daima hayra vesile olur. Ve daima arkadaşına faydalı olmaya çalışın. Allah rızası için kardeş olmak bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazı tesis edilmiş bir sünneti i İslam tarihinde bu kardeşlik iki defa hukuk olmuştur. Birincisi hicretten evvel Mekke-i Mükerreme'de muhacirler arasında. İkincisi de hicretten sonra Medine-i Münevvere'de muhacirlerle ansar arasında vuku bulmuştur. Muhacirler Ansar'ın, Ansar da muhacirlerin malına varis oluyorlar. Bilahare bu miras hükmü Bedir gazisinden sonra ayetle nesledilmiştir. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Kûmû ibadallah ihvana yani Allah'ın kardeş kullarından olunuz. Diğer hadis-i şerifte Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ali ona zulüm etmediği gibi onu başkalarının zulmü tecavüzüne bırakmaz. Bir yer hadis-i şerifte. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ali ona zulüm etmediği gibi onun bütün felaketlerine harcı ve sıhaplarını iştirak eder. Onu yalnız bırakmaz, hiçbir vesile ondan yardım alakasını kesmez. Bukhari'den hadis-i şerif malı. Cenab-ı Hak kendi kölgesinden başka bir kölgenin bulunmadığı kıyamet gününde yedi sınıf halkı gölgesiz ile gölgelendirecektir. Bu yedi sınıftan biri de iki kimse birbiriyle dünyadayken sırf Allah için sevişmiş ve bu minvan üzere yaşayıp ve bu hal üzere ölmüş olan kimselerdir. Şey nefse beslemeyin. Bilakis her birlikte, hep birlikte bilakis Allah'ın kardeş kullarından olunuz buyurmuştur. Diğer hadis-i Kıyamet gününde bana en ziyade yakın olan aslında fazileti ziyade olandır. Ziyade. İnne Allah kulların en ziyade sevgilisi aslında hamiliye malik olandır. Keza diğer hadisi. Kıyamet gününde mizanda en ziyade ağır olan takva ile hüsnü huluktur. Bukhari'de sahih hadis-i şerif tercümesinde. Ebu Zer, Ebu Zer radıyallahu anh nadir olarak Bilal Habeşi radıyallahu anh'ın gönlünü almak için yüzünü, yanağını yere koyup Bilal ayağıyla yüzüne bakmadıysa yanağımı yerden kaldırmayacağım diye <laughs> affini Bilal Habeşi radıyallahu anh'dan rica eylemiştir. İşte bu bağlık alakasının kesilmesi şiddetle men edilirse artık din kararetinden olan ilahi kardeşlik varifidir. Senin Hind ümüriyetinde adi ibadın kimdir? Diye Musa Aleyhisselam sual ettikte. Hak Hazretleri. Kendisine eza edenin cezasını vermeye kudreti olduğu halde affedendir. Bukhari sahih hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Malum güneş tutan baskın pehlivan kuvveti değildir. Asıl kuvvette kahraman, gazap zamanında intikam hırsıyla kanı kaynadığı sırada nefsine malik ve iadesine hakim olandır. Pehlivan. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayeten Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi gelir. Ya Resulallah bana nasihat buyur. Temennisinde nasihat recasında bulundur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem azaplanma buyurdu. Bunun üzerine o adam resul Ekrem'e tekrar tekrar masnet ricasında bulundu. Her defasında azaplanma buyurdu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ademin mükerren isteklerine karşı yalnız azaplanma diye sayılı cevap vermeleri o ademin havalı tavrında asabilik görmesinden dolayıdır. Beyzavi'nin beyanına göre insana arız olan niza öfkelenme, öfke, öfkelenmeye sebebiyet veren ekseriyette gadap ve şehvet gibi kötü, kötü ahlaki sıfatların tesiri ilacı demiştir Beyzavi. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelerek Ya Resulallah bu ayetin ahkamının izahını sormuş. Cebrail de Ya Resulallah Rabbim Teala senden rızayı rahmi kat edene söyle etmek yiyin ile seni mahvur edene seni tatlıya vermek yiyin ve sana kötülük edene seni iyilik etmek yiyin ediyor buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küffar-ı tarafından senelerce eza ve cefa görmekteydi. Mekke-i Mükerreme'nin fethinde Kureyş riyasasında hitaben. Ey Kureyş cemaati! Şimdi size ne muamele edeceğini sanırsınız diye sordu. Bakın Mürsel'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne derece merhametli vali cenab olduğunu bilen Kureyş müşrikleri ve Mekkeliler senden hayır umarım dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine geriye geriye benden yine geçmişte olan iş, benden yine geçmişte olan için muhafaza tebrik yoktur. La tesbih aleykümün yendir. Haydi, haydi hepiniz kardeşiniz burada. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu umumi asli ile beşeriyete hitaben onları hakka, adalete, asla intiba davet buyurmuş oldular. Efsane Hazretleri Musa Aleyhisselam'a hitaben buyurun. Benim için bir amelim var mıdır? Ya ben Musa Kelimullah da Ya Rabbi bana sıyam, sadaka, zikir ibadetlerim senin içindir dedi. Resulullah Ala Hazretleri buyurdu ki namaz sana zırhandır. Oruç cehennem ateşine siper. Sadaka derdi beladır. Zikir de nurdur sana mahsus amelindedir buyurdu. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi sana mahsus amelen delalet eyle dedi. Teala Hazretleri de buyurdu ki Ya Musa benim için ben sevdiğim dostuma bir veliye muhabbet ve bir düşmana adalet eyledin mi? Zâlifini veliyen zâlifini adırın. İşte hubbu fillah, buğdu fillah müminlere kavga olur. Teala Hazretleri İsa Aleyhisselam'a hadis-i kürsiyyisinde şöyle buyurmuştur. Maalesef şefkatte güneş gibi, tavazuda toprak gibi, sehavette akan ırmak gibi, kusurları sesinde gece gibi ve hilimde meyit ölü gibi ol buyurmuştur. Thank you. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah ve yafir lekum zunubekum. Maalesef. Habibim sen irşad etmek istediğin kimselere de ki eğer siz Allah Teala'yı muhabbet ederseniz bana ittiba edin ki Allah Teala size muhabbet etsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun demektir. Kera Kur'an-ı Azimüşşan'da Estağfirullah ve inneke le'ala hulukin azim buyurmuş malikidir. Muhakkak ya kemerisi sen asla azimet sahipsin. Buyuruyor. Ufukta cemiliyle Hak Sübhane ve Teala Hazretleri Habibinin yüksek ahlakını medih buyurmuş. Zira Kur'an ahlakıyla tasarruf ettiğim cihetle evveli nahiyinin ahlak halindeki cami olduğundan bizim insanlar indinde azamet şans sahibi fakültesine yaklaşır buyurmuşlar. İki hadis istifadeyle ümmetine bir numune intisardır ve ahlak hasenliği ümmetine talimdir. Teala Hazretleri cümlemizi ahlak-ı peygamberiyle mütehalle buyursun. Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın şu malda bir sözü bir halinde her Müslümanın kalbini nakşolmalıdır. Ömer radıyallahu anh. Sizden biriniz candan bir arkadaşından sevgi ve samimiyet görünce ona sımsıkı sarılsın. Çünkü bu her zaman enecek bir müdevlettir. Dost kazanır. kuran Hakim hayırlı bir dosttan mahrum kalmanın icran ve husranını şu ayet-i kerimede ne kadar belli olarak beyan ediyor. Estağfirullah. Femalena min şafi'ine ve la sadikun hamim. Bu hani, alışılır. Kıyamet gününde müzinler artık bizim için ne şefaatçiler ne de candan bir dost yoktur diyeceklerdir. Dünyada müzinlerle ümit edip candan dost kazanamayanlar şefaatçi de ümit etmiyorlar. Bu ayet-i yerinin şehrinde Ruhul Beyan tefsirinde şöyle beyan oluyor. Kıyamet gününde bir mümin muhasebeye getiriliyor. Hasenatı, seyyatına müsaade geliyor. Bir haseneye muhtaç oluyor ki kendisinden bir alacaklı davacı olan hakkına verip de ona razı edilmişsin. Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Eğer bir hasene olursa seni cennete koyar. Bak nasıl talep et, o ki sana bir hasene ileden olur. Varıyor babasından, anasından bir hasene istiyor. Onlar diyorlar ki Dokuzuncu günde bizde bir haseneye muhtacız. Meyus olarak yerine alabiliriz. Yani yemeye fil mâle min ahirün سعادة الله أن يكون إخوانه صالحين Ja, you Thank you. that one. sadece. Benim kalbimi Recep Atlı'nın sevgisi. Bak razı, Ebu'nun kafasının devamı ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini sevmez. Bu sevmez, tam hesabı

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hazmedenleri mahzan-ı esrar-ı ilahi bazı tane olduğu süreçler birbirinin vasıtasıyla insan ve kuvvet-i ve sevgi ve semavat

aldığım görev yüzünden doktordan kaybedildi. Ben benim organlarım yüzünden alınan, kaderler günah yaparsılar, sonra o kimselerden biri. Yani yanım üzerine yapıldı. Tanrı'nı yardım. Ben bakıp dururdum. Allah'ın Allah'ını duymadım. Tanrı'daki bazıları evinde olan her yere yıkadı. Yine Tanrı'na Bir de, bir dahi yüreğini

aramızdan Muhammed'e baktı. Bir tam uyanıp gitti. Bazını yazdı diye kulaklar dedi. Sahih Bukhari şehrinden Hadis-i İsra ve Miras bağında Bizim geldi Bukhari'de.

onurda istikrar olan bir de denilmiştir ki Hakkı Muhammed Ali Hazretleri'nden Kemal Şuna göre ve Halis'ten korkma Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan meyledirdir. Cenab-ı Allah'ın hükmü, alimanın kalbini yıkatır, nasıl ki bunu bak, ben bunu yıkatıyorum. Elhamdülillah. Helal bir güzelin tatlılığını çok mühimdir. Bizim insanlık sıfatımıza gelince şöyle kulaklı gelir. Cenab-ı Hak insanı iki sıfatta yaratmıştır. Bir, bu sonlar ayıp. Genç hidayet olur. Başka şartını bilmiş. Beşi, alemi haktandır. Beşi de alemi ölür. Alemi haktan olan sıfatımız. Zamanımızdır, hayranımızdır. olur. Bir kere herhangi bir hayvan Elhamdülillah. Gerçekten rahmetli zannetti. Ama peygamber olan hidayeti bırak, tam hidayet yönelim. Yani selamet için çalışsan, ben imza edeceğim. Raziyete maziye. İkisi arasında fark beyan oluyor. Raziye ile maziye arasında fark beyan oluyor. Makam rıza, yemenin Cenab-ı Hak tarafından ne bir bir şekilde gördüğünü sanmıyorsun. Hani bir insan da. Yani,

tuzak olsa da, ne yaparsa, bütüne yan, yan gel yap, saçma atar, ne atarsa, geçmelidir. Çünkü o kader olanın atıdan Mevla'dır. Böyle, böyle beyan ediyor. Evet. Bir insan daha altına geldi, makamı rızaya. Üstadımızın zamanında böyle birisi kafasında, üstadımızın üstadı, Sağ Hayırlı, üstadımızın zamanında, kendisini Halt society,